Sva slava i hvala pripadaju sama Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je Allahu subhanahu wa ta'ala slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu jalla wa ala doliko je Neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjeg dana.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 Mi vjernici, praktičari, oni koji žele sebi spas, uspjeh i na dunjalku i ahiretu, moraju mnogo da vode računa o svome, o svome srcu. Od srca sve ovisi. Allah subhanahu wa ta'ala prejasno u svojoj knjizi u Kur'an i Kerimu govori da sutra na sudnjem danu pred Allahom subhanahu wa ta'ala čovjeku ništa neće vrijediti ukoliko dođe sa nečistim, nečistim srcem. Pa kaže Jalla wa ala, jevme la jenfe'u malun, wala benun, illa men Allah bi kalbin salim. Toga dana, sudnjeg dana, ništa neće vrijediti imetak, neće vrijediti potomstvo, samo će vrijediti čisto srce onome koji dođe s njim, odnosno koji dođe sa čistim srcem pred Allaha subhanahu wa ta'ala, njemu će sve drugo koristiti. Onaj koji bude imao imetka, koji bude imao potomstva, koji bude imao na očigled dobrih dijela na Dunjaluku, ukoliko njegovo srce ne bude čisto, ukoliko njegovo srce bude zaprljano mnogoboštvom, širkom, nevjerstvom i brojnim drugim grijesima, takvom ništa neće koristiti njegov imetak kojim je možda pomagao potrebne, siromašne i slično. Međutim, onaj koji dođe sa čistim srcem, sa srcem koje je bilo odano Allahu subhanahu wa ta'ala, srcem u kojem se nalazila iskrena ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, žudnja za Allahom subhanahu wa ta'ala, sa čistim srcem od zavisti, od umišljenosti, od oholosti, od slijedjenja strasti, od licemjerstva i sličnog, takvom će sve drugo koristiti. Sve drugo koristi. Zapamtimo ove Allahu subhanahu wa ta'ala riječi يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ toga dana, sudnjeg dana, nikome ništa neće vrijediti njegov imetak, niti će vrijediti njegovo potomstvo, vrijedit će mu samo čisto srce s kojim dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, srce je poseban organ o kojem moramo voditi veliku brigu. Mnogu veliku pažnju posvetiti našem srcu. Od našeg srca ovisi sve. Od našeg srca ovise sva druga tije, sva druga dijela koja činimo svojim tijelom. Od ispravnosti našeg srca ovisi ispravnost naših dijela. Ukoliko naše srce ne bude ispravno, neće biti ispravna ni druga naša dijela koja činimo ostalim svojim organima. Allahu poslanik alihi salatu samo o tome prejasno govori. Kada kaže u vjerodostanom hadisu Ala wa inna fil džesedi mudgah Iza saluhat, saluhal jesedu kullu. Wa iza fesedat, fesedal jesedu kullu. Ala Ela vahijel kalb. Doista, u tijelu ima jedan organ. Ukoliko je on zdrav, zdravo je cijelo tijelo. Dočim, ukoliko je on bolestan, ukoliko ono ni, to, taj organ nije zdrav, nije zdravo, bolesno je cijelo tijelo. Zatim kaže, ela vahijel kalb. A zar to nije srce? Zar to nije srce? Dakle, ukoliko je srce zdravo, ukoliko je srce ispunjeno ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ukoliko je srce zadovoljno Allahom i Allahom odredbom i svim onim što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko se srce odaziva Allahovim naredbama, pokorava Allahovoj riječju, riječi, poštuje Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, sva ostala dijela koja bude činio takav insan, čije srce tako čisto, zasigurno će biti dobra djela zasigurno će biti dobra dijela, dijela koja čini i Allahu subhanahu wa ta'ala i dobročinstvo koje čini Allahovim subhanahu wa ta'ala robovima, odnosno Allahovim subhanahu wa ta'ala jeli stvorenjima, svim stvorenjima. Doćim onaj čije je srce bolesno, koje je oboljelo od mnogih bolesti, a mnoge su bolesti. Mnoge su bolesti od kojih srce oboljeva. Nevjerstvo, mnogoboštvo, smatranje Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga sličnim, nekoga ravnim, dozivanje nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, traženje od nekoga drugog obskrbe, nafake, potomstva, traženje od nekoga drugog poznavanja budućnosti, gajba, nevidljivog svijeta i slično. To je bolest od koje srce umire. To je bolest od koje srce umire, zbog koje se počesto srce zapečati, Allah najbolje zna. Brojne su bolesti. Pa ukoliko srce bude ispunjeno tim bolestima, oboli od tih bolesti, svako drugo dijelo koje bude takav insan i činio, neće biti dobro. Ukoliko to srce nije pokorno Allahu subhanahu wa ta'ala, nije pokorno onome koji ga je stvorio i koji ga je podario i obdario brojnim blagodatima, nije pokorno njemu, zar da čini dobročinstvo njegovim stvorenjima, zar da čini dobročinstvo ljudima, Ne. Zato moramo voditi računa o svome srcu. Kaže plementi ashab Allahov poslanika alaihi salatu wasalam Ebu Hureyre radijallahu talan srce je vladar dok su ostali ljudski organi njegova vojska. Pa ako vladar bude dobar, dobra će biti njegova vojska, dočim ako se vladar iskvari, iskvarit će se i njegova vojska. Drugi časni ashab Allahov poslanika alaihi salatu wasalam Salman el Farisi radijallahu talan kaže Svaki čovjek ima svoju unutrašnjost i svoju spoljašnjost. Pa onaj koji popravi svoju unutrašnjost, Allah subhanahu wa ta'ala popravit će njegovu spoljašnjost. Dočim onaj koji unečisti svoju unutrašnjost, Allah subhanahu wa ta'ala iskvarit će njegovu spoljašnjost. Svaki od nas ima svoju unutrašnjost, ima svoju spoljašnjost. Ukoliko se pozabavimo svojom unutrašnjošću, Allah subhanahu wa ta'ala daće plodove, čišćenja te naše unutrašnjosti, unutrašnjosti pa će dakle uljepšati našu spoljašnjost. Dočim ukoliko se mi pozabavimo samo spoljašnjošću, a ne budemo vodili računa o našem srcu, Allah subhanahu wa ta'ala će dati da ode i ta spoljašnjost od nas. Dakle, trebamo posvetiti brigu i svojoj unutrašnjosti, i svojoj spoljašnjosti. Odnosno, Allah subhanahu wa ta'ala, budemo li se trudili u čišćenju svoga srca, da s njim čistim srcem dođemo preda Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pomoći će nam da očistimo i svoja dijela koja činimo ostalim svojim organima. Dakle, ona tjelesna dijela, dijela koja činimo jeli svojim tijelom od namaza, od učenja Kur'ana, od zikra i sl. Ukoliko učinimo u našem srcu ne bude druge ljubavi osim ljubavi za Allaha subhanahu wa ta'ala, budemo žudjeli za Allahom subhanahu wa ta'ala, očistimo se od nevjerstva, mnogoboštva i mnogih drugih opasnih grijeha, Allah subhanahu wa ta'ala će nam omiliti namaz, da ga dozivamo namazem, omilit će nam učenje Kur'ana, da ga dozivamo njegovim govorom i slično. Zasigurno i naša spoljašnjost će se, jeli, učiniti popraviti. Dakle, trebamo voditi računa i o našoj unutrašnjosti i o našoj spoljašnjosti, ali, dakle, mnogo, mnogo više pažnje trebamo posvetiti svojoj unutrašnjosti. Ne smijemo biti, dakle, na Dunjalku imamo brojne kategorije kada je riječ o srcu, dakle, odnosno unutrašnjim dijelima i vanjskim spoljašnjim dijelima. Imamo, dakle, nekoliko krajnosti. Imamo one koji posvete pažnju samo srcu, i na neki način tvrde da ga čiste, dočim ništa se to ne vidi na njihovoj spoljašnjosti. Da su doista iskreni u svojoj tvrdnji, da su oni dobri vjernici, da njihovo srce čisto, da u svome srcu ne misle nikome zlo, to bi se moralo odraziti na njihovoj spoljašnjosti. Takvi bi trebali žuditi i žuriti sa činjenjem dobrih dijela, žuditi za dobrim dijelima, ne bi propuštali dobra dijela nastojali bi da učine što je god moguće više takvih dobrih dijela. Međutim, dakle, pitanje je doista koliko oni vode računa u svom srcu, koliko čiste svoje srce. I na drugoj strani imamo one koji kažu da je bitan izgled, da su bitna jeli, dijela, vanjska dijela, dočim kada bi mogao da otvoriš njegovo srce, da otvoriš njegova prsa, da zaviriš u njegovo srce, vidio bi da je ono puno zavisti, da je ono puno mržnje, prema muslimanima jeli, i sličnima. I ona umjerena zlatna sredina, oni koji vode računa i o svojoj spoljašnjosti i o tim tjelesnim dijelima i badetima, ali isto tako posvećuju pažnju čak više svome svome srcu. Zašto? Zato što o tome govore brojni šerijatski tekstovi da se sve kreće oko srca kao što smo spomenuli, riječi Allaha subhanahu wa ta'ala toga dana ništa neće koristiti metak, niti potomstvo, vrijedit će samo čisto srce s kojim dođe vjernik pred Allaha subhanahu wa ta'ala. I riječi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, doista u tijelu ima jedan organ, ako je on zdrav, zdravo je cijelo tijelo, ako je on bolestan, bolesno je cijelo tijelo, zar to nije srce. Također, došlo je u hadisu, da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam vjerodostojnom hadisu inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Doista Allah subhanahu wa ta'ala ne gleda u vaša tijela, vaše izglede. U vaše izglede, vaša tijela. Walakinna Allaha yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Znači Allah subhanahu wa ta'ala gleda u vaša srca i vaša djela. U vaša srca i vaša djela. Subhanallah, kada nam se neko najavi, doći će nam u goste, gledamo da svoju kuću, da svoju sobu pospremimo dobro, da ne bi ljudi, pogotovo danas kakvi smo, gledamo u mnogo šta zavirujemo, zove, zove, zove, mnogi ljudi se zovu, jeli, zbog toga i muzeviri, muzevire traže sitnica kako bi poslije kada izađu u mahalu nekome drugom pričali šta su vidjeli u kući tog i tog i slično. Pa i ste bojazni da neko ne bi pričao o nama, o našem urnebesnom stanju, u kući po sobama gledamo da dotegnemo, zategnemo, da bude sve na svojem mjestu. Subhanallah. Zašto? Zato što on je to. Allah subhanahu wa ta'ala gleda u naše srce. I ovaj hadis vjerodostajan. I trebamo biti ubijeđeni da doista Allah subhanahu wa ta'ala gleda u naše srce. Pa koliko je naše srce sređeno? koliko je ono ispunjeno ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, koliko je ono smireno, koliko je spokojno, koliko je u njemu sve uređeno. Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno gleda u njega. Koliko vodimo računa? Da gledaju ljudi, sigurno bismo poveli računa. Ali Allah, zašto dozvoljavamo sebi da nam Allah subhanahu wa ta'ala bude zadnji, najmanje bitan? Subhanallah, vjernici ne smiju da budu takvi. Allah subhanahu wa ta'ala treba da im bude prvi kao što su učenjaci jedan drugog savjetovali. Ebu Usman Nisaburi savjetovao je Ebu Hafsa. Kaže, kada sjedneš, da držiš vas, da se obraćaš ljudima, nemoj da te obmani njihova mnogobrojnost. Maša Allah, mnogo ih došlo da te slušaju. Nemoj da te obmani njihova mnogobrojnost, jer oni samo vide tvoju spoljašnjost. A Allah subhanahu wa ta'ala vidi tvoju unutrašnjost. Neka ti Allah bude na umu, drži vas sebi, govori sebi, a ne drugima. Jer Allah subhanahu wa ta'ala zna tvoju unutrašnjost, drugi vide samo tvoju spoljašnjost. Zato treba se posvetiti i ovaj hadis, ovaj zadnji hadis, također u njemu se govori Allah subhanahu wa ta'ala gleda u vaša srca i gleda u vaša dijela. Gleda u vaša srca i gleda u vaša dijela. Dakle, i srcu treba posvetiti pažnju, a i ostalim tjelesnim ibadetima, tjelesnim dijelima treba posvetiti također pažnju. Međutim, također brojni šerijetski tekstovi, hadisi ukazuju da veća pažnja treba se posvetiti srcu. Ne smije se ni jedno zapostaviti, ali težište treba da bude naše srce. Zašto? Zato što ukoliko pomanjkaju ili izostanu dijela srca, ti srčani ibadeti o kojima ćemo uz Allahu dozvolu družiti se u ovom serijalu, onda nam ništa dijela koja činimo svojim tijelom od namaza, od posta, od hadža, od zekata, od učenja Kur'ana, od pozivanja drugih u Allahu vjeru i slično, takva nam djela ništa neće koristiti. Ukoliko izostanu djela srca, ukoliko izostane iskrenost, ukoliko izostane ubjeđenje, ukoliko izostane želja za nagradom kod Allaha subhanahu wa ta'la i slično. Takva djela, makar ih i učinili, nećemo od njih imati nikakve koristi. Ako ne budemo čak kažnjeni za njih. Brojni su primjeri koji govore o tome. Tako poznata mi je dobro hadis. Ebu Horeire radijallahu ta'alan, vjerodostajan hadis, i Ebu Horeire, plemeniti ovaj ashab Allahovog poslanika, alaihi salatu sam prije nego li je citirao hadis tri puta je padao u nesvijest. Prije nego li je citirao hadis, ovaj hadis, prije nego li je citirao jednom od tabijina, po imenu Šufej el-Asbehi, tri puta je Ebu Hureyre radijallahu talan padao u nesvijest. Zbog čega? Zbog čega? zbog same sadržine, težine tog hadisa. Došao je Šufej al-Aspehi iz generacije Tabina, dakle generacije nakon Ashaba, i zatražio od Ebu Hurere radijallahu ta'alan da mu ispriča hadis kojeg je direktno čuo od Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Ne od nekoga drugog, već direktno iz usta Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Pa je rekao Ebu Hurere, učinit ću to, ispričat ću ti hadis kojeg sam čuo, na ovom mjestu od Allahovog poslanika, alihi salatu sam direktno. Mimo nas dvojice nije bilo trećeg od ljudi. Na ovom mjestu sam čuo. Zatim je Buhurere pa u nesvijest. Kada je došao u sebi, ponovio iste riječi. Ispričat ću ti hadis kojeg sam čuo na ovom mjestu. Od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, mimo nas dvojice nije bilo trećeg, pa je pao u nesvijest. I tako je treći put. Ponovio je pao u nesvijest. Kada je došao u sebi, spomenuo mu je poduži hadis u kojem se spominju tri kategorije ljudi s kojima će se razjariti, rasplamsati džehennemska vatra. Nakon proživljenja, nakon što nastupi sudnji dan i svi mi budemo proživljeni iz naših kaburova i dođemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala, tri kategorije ljudi će biti izdvojene. U ovom vjerodostojnom hadisu spominje se te, te kategorije. Onaj koji je svo svoje vrijeme tražio znanje iz vjere, šerijatsko znanje i dijelio ga, podučavao drugi. Onaj koji je sav svoj imetak podijelio, trošio ga na potrebne siromašne. I treći koji je čak dao svoju krv, svoj život, dao za Allahov vjeru, poginuo na Allahom putu. Sve jedan od njih tvrdili su, govorili su svojim jezikom i činili ta dijela, govorili su svojim jezikom da je to bilo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, izostalo je dijelo srca, izostala je iskrenost. Nisu bili iskreni u toj tvrdnji. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala dozvati onoga na sudnjem danu. Kako stoji u ovom vjerodostinom hadisu? Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala dozvati, će onog, dozvati će onoga na sudnjem danu koji je dao svoj život za Allahu vjeru pa će mu pokazat mjesto u džennetu koje ga je čekalo. Upoznati ga s blagodati koju mu je dao. Pa će ga upitati šta si radio s mojom blagodati. Dao sam ti da preseliš, da umriš, da pogineš na mom putu. Šta si tražio tom blagodati? Pa je rekao, pa će reći ovaj čovjek sa tom blagodati, s borbom na tvom putu, želio sam da uzdignem tvoju riječ, da širim tvoju vjeru. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći, lažeš. I svi iskupljeni meleki će reći, lažeš. Već si to činio, borio se da se kaže kako si junak. Pa se nakon tvoje smrti govorilo da si bio junak. Zatim će biti uzet za noge i odvučen na svom nosu, na glavi i bačen u džehennu. Zatim doći će se sa drugim, sa onim koji je podijelio sav svoj imetak. Pa će mu se pokazati mjesto koje ga je čekalo u džennetu i upitaće ga Allah subhanahu wa ta'la o blagodati koju mu je dao. I metak. Šta si robe? Radio s tom blagodati koju sam ti dao. Kaže, nisam ostavio nikoga potrebnog, a da ga nisam pomagao radi tebe. Kaže, ne, lažeš. To si radio samo da se kaže kako si darežljiv. Kako si pružene ruke. Pa se za tebe i govorilo tako. To što si tražio, dobio si na dunjaluku. Na ahiretu, danas, na sudjem danu, ne preostaje ti ništa drugo do džehennemska vatra. Zatim će biti uzet za noge i odvučen na nosu i bačen u džehennem. I doći će se sa trećim koji je tokom svoga života tražio znanje iz vjere i podučavao druge tom znanju. U pojedinim citatima ovog hadisa stoji da je skupljao znanje, nije radio po tom znanju. Pa će se upitati. Upitaće Allah subhanahu wa ta'ala tog roba, šta si radio s mojom blagodati? Dao sam ti omogućio sam ti da putuješ svijetom, da tražiš i da stekneš ogromno šerijatsko znanje, znanje iz vjere, koje je jedno od najvećih blagodati. Šerijatsko znanje, jedna je najveća blagodat nakon imana. Jedna od najvećih blagodati nakon imana, nakon vjere, jeste šerijatsko znanje. Za, za to imamo brojne dokaze. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da traži od njega, od Allaha subhanahu wa ta'ala povećanje te blagodati. Jedino je spomenuto za tu blagodat, ni za koju drugu. Vokur rabbi zidni ilma. I reci, gospodaru moj, povećaj mi znanje. Pa će ovaj biti upoznat sa tom blagodati. Šta si radio? Skupio si znanje i podučavao si. Zbog čega? kaže, radi uzdizanja tvoje riječi, radi širenja tvoje vjere. Nisam ostavio ni jednog neukog, a da nisam ga podučio tvoje vjere, pa će se reći, lažeš. Već si to činio samo da se kaže kako si učen. Pa se i govorilo za tebe da si učen. I ti si svoju nagradu dobio na dunjalku. To si tražio, to si i dobio. Danas, na Ahiretu, nema za tebe nagrade, osim džehennema, osim vatre. Zatim će biti uzet za noge i odvučen na svome nosu i bačen u džehennemu kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, to su tri kategorije koje će biti prve bačene u džahnem. S njima će se rasplamsati džahnem. Pogledajte, najbolja djela, jedna od najboljih djela činili su. Podijelio sav svoj metak, sticao šarijatsko znanje i podučavao druge vjeri, vjeri koja je razlog uspjeha i na dunjalu koji i na ahiretu. Razlog čovjeka ovog dobra i na dunjalu koji i na ahiretu. Zatim treći dao čak svoj život za Allaha, Allahov vjeru. Međutim, ništa od tih dijela neće imati sutra na sudnjem danu. Zbog čega? Zato što je izostalo dijelo srca. Zato što srce nije bilo iskreno prema Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala u hadisi kuciju rekao doista sam ja najneovisniji, ja nisam potreban nikoga. Pa onaj koji u nekom dijelu meni nekoga drugog pripiše, to dijelo učini radi mene, i radi još nekoga drugog ja ostavljam i njega i njegov širk. Ja ostavljam i njega i njegov širk. Dakle, pogledajte, iz ovog primjera, iz ovih hadisa možemo zaključiti koliko su bitna dijela srca, koliko je bitna iskrenost. Ljudi su radili ogromna dijela, jedna od najboljih dijela, međutim, ništa od toga neće imati. Naprotiv, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنَ عَمَلُ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Mi ćemo pristupiti njihovim dijelima koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti. Zbog čega? Zato što nisu bila, bila iskreno učinjena radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, dijela srca su razlog i put do postizanja visokih stepeni u džennetu. Ukoliko u našim srcima budu postojale određene osobine, strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, strah poštovanje. svjesnost da nas Allah subhanahu wa ta'ala nadzire. Ukoliko izgradimo svoje srce, da je ono svjesno Allahovog subhanahu wa ta'ala nadzora, da, kada god nešto govorimo, da Allah subhanahu wa ta'ala nas čuje, da kada god nešto radimo, da Allah subhanahu wa ta'ala nas vidi i kada god se sustegnemo od riječi. Hoćemo da kažemo pa ne kažemo. Ili kada hoćemo da uradimo pa se sustegnemo od djela, da Allah subhanahu wa ta'ala dobro zna zbog čega smo se sustegnuli od riječi ili djela. Ukoliko u našem srcu bude ova svjesnost Allahovog nadzora, uz Allahovu dozvolu, možemo se nadati nakon ulaska u džennet visokim stepenima u džennetu. Dobro nam je poznat hadis sedmerice koji će ući, koji će na sudnjem danu kada bude nepodnošljivo vruće, biti u hladu arša, kada nikakvog drugog hlada neće biti. Pa Allahov poslanika alihi salatu sam, dakle tu spominje sedam kategorija, između ostalog spominje i čovjeka kojeg je na nemoral, na blud, u zinaluk pozvala lijepa, ugledna žena. Pa je on rekao, doista se ja bojim Allaha. Bio je svjestan Allahovog nazora. Pa je rekao, doista se ja bojim Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim je Allah, poslanik alihi salatu sam spomenuo čovjeka koji se u samoći sam kada je bio, sjetio Allaha subhanahu wa ta'ala, njegove veličine, njegove snage, njegove moći, strahovao od njega, nadao se njemu, pa su mu suze, pa su mu oči orosili se suzama, suze mu potekle zaplakao i strahao od Allaha subhanahu wa ta'ala. I također spomenuo je vijeka koji je udjeljivao mnogo i udjeljivao tajno tako da kada bi udjelio ni on sam nije znao koliko je udjelio. Udjeljivao, kako je došlo doslovno u hadisu, udjeljivala je desnica, a da ljevica nije znala koliko je desnica u, udjelila. Dakle, u ovom hadisu vidimo brojne koristi brige o srcu. Dakle, da se u srcu nađu određena, određena djela koja utiču da djela koja radimo svojim tijelom budu još vrijednija kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim, e, zasigurno, budući da je potrebno posvetiti mnogo brige srcu i da zbog te brige, zbog te pažnje, zbog tog odgoja srca kod Allaha subhanahu wa ta'ala čeka i veća nagrada, onda zasigurno da čistiti srce nije tako lako. Čistiti srce nije tako lako. Voditi računa o čistoći srca, voditi računa o iskrenosti srca, o njegovom ubjeđenju, o strahu od Allaha subhanahu wa ta'ala, o istinskom oslomcu na Allaha subhanahu wa ta'ala, to nije, to nije jeli, tako lahko. E, od jednog velikog islamskog učenjaka po imenu Yunus ibn Ubejd prenosi se da je rekao jedan od mojih prijatelja poslao mi je pismo i u pismu me upitao za moje stanje, odnosno kako si se tako odgojio, kakav si, kakav si, kako si došao do tog stanja, ti si veliki učenjak, pobožnjak, kako si došao do tog stanja, pa je rekao, obavještavam te da sam ponudio svojoj duši da voli drugim ljudima ono što voli i sebi i da prezire drugim ljudima ono što prezire i sebi, pa sam primijetio da je ona od takvog ponašanja daleko. Kaže, ponovo sam joj ponudio da prestane spominjati druge ljude, osim po dobru, da prestane spominjati ljude po njihovim mahna manjkavostima, da ih spominje, ako ih spominje, da ih spominje o dobru, pa kaže, pa sam uvidio da joj je post u dugim, ljetnim, vrućim danima lakši od toga. Lakši od toga. Dakle, odgajati svoju dušu nije lako. Kako, čime čistiti svoje srce? Od čega čistiti svoje srce? Šta to unečišćava naše srce? čini ga nečistim, prljavim, uz Allahu dozvolu govorimo o tome u našoj narednoj emisiji. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam podari bereketa u ovim našim emisijama, pogotovo dakle u ovom našem jeli, serijalu u kojem uz Allahu dozvolu govorimo o čistoći našeg najbitnijeg organa, o čijoj čistoći ovisi naš uspjeh i na dunjalu koji na ahiretu.